Pakinggan natin ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. August 7, 1547 Ang kamatayan ni Saint Kahitan na isang pari at religious founder. Siya ang nagtatag ng Order of the Clerics Regular na kilala rin sa tawag na Tiatines. Isa rin siyang itinuturing na mahusay na Catholic reformer kung saan ang isinulong nilang pagbabago ay ginamit sa plataforma ng Council of Trent nang siya ay pumanaw. Idineklara siyang santo noong 1671. Inyong napakinggan ang isang pangyayari sa kasaysayan ng simbahan. Muling abangan dito sa Radio Veritas 846, ang radio. Totoo.